Va insonni ko'p g'arizalar bilan ko'p tabiatlar bilan tabiatladi. Inson tabiatiga asosiy bizga ko'rinib turgan tabiatlar eng jozibador tabiatlar tabi g'arizalar yoki yemoq va ichmoq g'arizasi va jins g'arizasi va inson boshqa bir hayotdagi ehtiyojotlar g'arizasi eng jozibador g'arizalar ichiga kiradi bu g'arizalar ichida shunday jozibador g'arizalar borki agar bu g'arizalar qondirilmasa u har qanday yo'l bilan u qondirishlikka o'zini qondirishlikka harakat qiladi mana bu g'arizalardan bittasi misol yemoq g'arizasi bu qondirilmasa hech sabr qilib o'rnini to'ldirib bo'lmaydi agar islom buyurgan tayyibotlardan iste'mol qilib halol narsalarni iste'mol qilishlik bilan qondirilsa, bu g'ariza oromlanadi. Agar bu yo'l bilan qondirilmasa, qandaydir bir harom yo'l bilan ham qondiriladi. U bilan xotirjamlik hosil bo'lmaydi, u beqaror bo'la boshlaydi. Masalan, hayoti bo'yi o'g'rilik qilib, o'zini yemoq g'arizasini qondirgan odam bu yegan narsasi bilan oromlanmaydi nima uchun alloh subhanahu va taolo bu g'arizani qondirish yo'lini to'g'ri yo'lini bu bilan ko'rsatmagan jins g'arizasi nikoh shar'iy nikoh bilan qondirishlikni islom ko'rsatmasi bilan agar qondirmasa buni g'ayri shar'iy yo'liki zino yoinki billah livotagarlik mana bu uslubi bilan qondirsa bu g'arizani qondirish yo'li noto'g'ri bo'lganligi uchun Alloh ko'rsatmasi asosida bo'lmaganligi uchun beqaror bo'lib qolaveradi. Umrbod hayoti bo'yicha fohishabod bo'lib o'tgan odamlar ham bu g'ariza bilan orom hosil bo'lgan emas. Shuning uchun islom insonni shunday beqaror holatda qolishligini xohlamadi-da, inson tarkibida Alloh subhanahu va taolo son sanoqsiz g'arizalarni yaratgan bo'lsa, bu g'arizalarning qondirish yo'lini ham yo'llab ko'rsatdi. Bu bizning islom dinimizning asosi Qur'on va hadisda hamma g'ariza buyurilgan narsalar inson qalbidagi g'arizalarning qondirish buyruqlari qaytarilgan narsalar noto'g'ri qondirilishligidan saqlab qolishlikka undaydi bu g'arizalarning bittasi insonning ko'rmagan narsasiga ishonishlik g'arizasidir inson har qanday o'ziga noto'g'ri bir falsafalarga ishonib yashasa ham ya'ni ko'ziga ko'ringan narsasiga ishonadigan falsafada agar insonning umri ming yil bo'lsa ming yil o'tkazilsa ham baribir ko'rinmagan bir olam borligini isbotlab turaveradi uni tug'ilgan kunidan tortib faqat ko'zingga ko'ringan narsani ishongin ko'zingga ko'rinmagan narsa yo'q olam deb ming yil moddiy faylasuf unga dars bersa u aytadiki albatta ko'zimga ko'rinmagan olam bor deydi chunki u g'arizasi doim ko'ziga ko'rinmagan olamga bu talpinib turaveradi lekin bu g'arizani islom ko'rsatmasi asosida qoniqtirilmasa inson bir bu g'arizasini qondirish yo'lida xuddi boshqa g'arizalarni islom yo'li bilan ko'rsatmas bilan qondirmay kulgili bo'lib qolganga o'xshagan bu yo'lda ham kulgili bo'lib qolaveradi mana bu g'ayibga ishonishlik ko'ziga ko'rinmagan olamga ishonishlik bu islomning g'ayibga bo'lgan ishonish g'arizasining talpinishligini qondirish yo'lidir islom ko'rsatmasi asosida bo'lmoqligi kerak bo'lmasam qandaydir bir noto'g'ri uslublar bilan qondiradi yoinki ko'ziga ko'rinmagan olam goho ko'ringanligi birovlar tarafidan aytilinganda unga nom qo'yishlikka shoshib qoladi ba'zi millatlarda eshitiladiki bola tug'ilgan vaqtida tug'ilishi bilan eshikka chiqadida ko'ziga nima ko'rinsa shuni nomini bolaga qo'yib qo'yaveradigan millatlarni eshitilib yuradi hatto ko'ziga tezak ko'rinsa tezak qilib qo'yib qo'yaveradi deydi haqiqatda ham bu mana ko'p millatlarda shu narsani ko'pchilik eshitgan shunga o'xshagan biz hozir bu narsani kulgili deyapmiz lekin ba'zi taraflardan qo'yilayotgan nomlarni hech kulgili deb bilmaymiz masalan ko'zga ko'rinmayotgan olam yo'q deb yurgan kishilar ko'ziga ko'ringan olamni aniq shu ko'ziga ko'ringan olamgagina ishon deb yurgan odamlarga ko'rinib qolgan ko'ziga ko'rinmagan olamga ishonmay yurgan odamlar ko'rib qolgan agar musulmonlar aytganda bu musulmonlar doim xurofiy degan bo'lardi lekin ular mutlaqo islomga aloqasi yo'q odamlar tarafidan hikoya qilinganda uni ko'rinishligi agar bir likopga o'xshagan bo'lsa likapcha deb nom qo'yib qo'yilgan chunki ko'ziga ko'ringan narsa shu bo'lganligi uchun shuni nomini qo'yib qo'yilgan kattaroq bo'lsa kim biladi endi uni kattarog'ini birov ko'rsa jon deb nom qo'yib qo'yaveradi ana shuning uchun ko'ziga ko'rinmagan olamga ishangan kishilar g'aybni biluvchi zot sifatidan bo'lgan xabarni tasdiqlashadi u zot alloh subhanahu va taolodir rasuliga vahiy nozil qilgan bu vahiy bilan ana shu g'ayb olamini tasdiqlaydi misol qilib aytganimizda bir balandlikda turgan odam pastda turgan odamga bu balandlikda orqasida ko'rib turgan narsani bu yerda shunday narsalar turibdi deb aytgan bo'lsa albatta siz biz ko'rmay turgan narsani ko'rib turibsiz chunki siz yuqorida turibsiz bizdan Bizdan balandroq o'rinda turibsiz, albatta bu olam bor, agarki biz ko'rmagan bo'lsak ham. Chunki u zot hech qachon xabarida kizib yolg'onni so'zlagan emas. Bo'lsa albatta buni tasdiqlaydi. Shu o'rinda men ko'p musulmon birodarlarimizni qalbida bir shubha borki, shu shubha haqida shu darsimizni yurgizmoqchiman bu shubha sehr shubhasi bu sehr nima bu sehrning vujudi bormi bu sehrning turlari bo'lishligi mumkinmi mana bu haqda ko'p odam qiynaladi chunki sehrni yo'q desa ba'zi bir ta'sirotlarni biladiki Buni atini nima deyish kerak emasan? U ta'sirotlar haqiqatda vujudi bo'lsa, buni daf qilishlik nima bilan bo'ladi? Bu zararli ta'sirotdan saqlanishlik insonning bu g'arizasi bu, hali aytib o'tganimizdek. Inson g'arizasi doim o'ziga zarar qiluvchi narsadan saqlanadi. Agar buni to'g'ri yo'l bilan saqlanmasa, shu zarar qiluvchi narsadan yana bir zarar qiluvchi narsa bilan saqlanaveradi misol qilib aytganimizda hozirgi davrdagi saqlanishlar xuddi shunga o'xshaydi masalan inson o'zini diqqatchiligi bu zarar qiladi shundan saqlanishlik uchun kashandalik bilan saqlanadi ko'p odam bu yana undan battarroq zararli diqqatchilik bu narsani saqlanishlik uchun mast qiluvchi ichimlik bilan saqlanishlikka harakat qiladi bu undan ham katta bir zararli Go'yanki bu qo'liga qo'nib turgan bir zararli chaquvchi narsani katta qo'yib turib, katta bir tosh bilan urib, shuni pachaladim deb qo'limni ham pachalab olgan degan. Misoli xuddi shunga o'xshaydi. Ana endi shu sehr agar o'zi haqiqatda vujudi bormi? Vujudi bor bo'lsa, bundan biz saqlanishligimizning iloji bormi? Bu sehr haqiqatda insonga zarar qiladimi? buni qilgan odamning o'rgangan odamni hukmi nima biror bir mo'min kishi o'zini dushmani uchun bu sehrni o'rganib shu dushmaniga zarar yetkazsa bo'ladimi mana bu hukmlar musulmonni qalbini churdaydi. mana bu haqda biz asosiy marjiimiz bo'lgan qur'oni karimga qaytishligimizdan ilgari sehr haqida o'tgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davridan ilgarigi davrlarda ham bu sehr bo'lganmi yo'qmi mana bu haqda bizga qur'oni karim xabar beradi alloh subhanahu va taolo bizga xabar beradiki sehr fir'avn zamonasida bor bo'lganligini va fir'avn davri sehrgarlar bilan to'la bo'lganligi ular Allohning payg'ambari Musa salomning mo'jizotlariga sehr bilan qarama-qarshi chiqishligini maqsad qilganligini odamlar bu Musa sehrgar deb da'vo qilishgandan keyin Musa salomdagi mo'jizani ular sehr deb tajovuz ko'rishgan. Qur'oni Karim mana Musa salomni davrada u kishini bu juda kuchli sehrgar deb tuhmat qilishganligi va shu bilan sehrgarlar bilan musobaqa o'ynatganligini chunki inson doim hali aytib o'tganimizdek ko'ziga ko'rinmagan bir kuch bor bo'lishligini inson bir odam bilan raqib dushmanlik qiladigan bo'lsa dushman ko'rinib turgan bo'lsa unga tayyorgarlik ko'rishlik mumkin birodarlar lekin ko'rinmay turgan bir dushmanlik bo'lsa unga ko'rinib turgan dushmanlik bilan dushmanlik qilishlik imkoniyati yo'q shuning muqobilasiga u ham bir ko'rinmay turadigan bir dushmanlikni ixtiro qilishni xohlaydi va bu narsa eng kuchli harakat deb biladi shuning uchun ham sehrgar deb davo qilingan ollohning ulug' payg'ambariga bular ham ko'rinmay turadigan o'zlarining sehrgarligi bilan qarshi chiqishdi Hatto bularning sehrlari odamlarni qo'rqitdi ham. Mana biz ba'zi bir Qur'oni Karimdan bo'lgan darslarimizda bayon qildik. Xullas, ular o'zlarining arqonlarini o'rtaga tashlashligi bilan ko'p san sanoqsiz ilonlarga aylandi. Hatto Musa alayhi salomdek zot qo'rqdilar. Musa alayhi salomga Alloh taolo vahiy qildiki, qo'lingizdagi asoni tashlang dedi. Bu kishi tashladilar, hamma sehrlarni ilon buliga aylangan sehrni yutdilarda qo'llariga aso bo'lib keldi sehrgarlar bilishdiki bu sehr emas chunki ular sehrni ilmini bilishardi bu ko'rinayotgan narsa sehr emas mo'jiza ekanligini bilishdilarda alloh subhanahu va taologa iymon keltirishdilar fir'avn o'zining misli ko'rilmagan vahshiyligini qildi ularning xurmo daraxtlariga jasadlarini bo'lib osib tashladi ular iymondan qaytishmadilar Sihr hech qachon najot topmasligini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qiladi. Va la yuflihu sahiru haythu ata. Sihrgar qayerga kelsa ham najot topmaydi. Ya'ni u bir sharmanda, nopok inson deb e'tibor qilinadi. Hatto bular o'tgan payg'ambarlarni odamlar sehrgar deyshti. Solih alayhissalomni innama anta minal musahharin deyshti. solih alayhissalomdan mo'jiza talab qilishdi u kishiga alloh subhanahu va taolo tuya mo'jizasini berdi bu mo'jizani ular sen sehrgarlardansan deyishdi işte. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ham hatto bular sehrgar deb davo qilishdi nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sehrgar deyishliklari birinchi qalblarni sehrlab qo'yadigan ollohning tarafidan kalom olib keldilar. Ya'ni bu kofirlarni ham musulmonlarni ham Qur'on sehrlab qo'ydi. Kofirlarni sehrlanish natijasida qochishdi. Musulmonlar sehrlanib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning atroflariga jamlashdi. Bu, ya'ni sehr kalimasi bizga bu yerda hozir birodarlar, ya'ni bu majoziy kalima bilan aytyapmiz. Qur'on qalblarni shunday ushlab qolgan edi. Qur'on o'zining mo'jizasi bilan ushlagan edi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yana sehrga deyishliklariga o'zlarining botil hujjatlarini olib kelishi mana ota bolani ajratib yuboryapti deyishyapti chunki iymon bir kishining qalbiga kirib qolsa u yo'ldan chiqolmasdi chunki iymonning lazzatini bir tatigan kishi bu yo'ldan hech qachon qaytmasdi hatto Herakl ham Rumni podshosi ham suol qildiki, bu odamga ergashganlar qaytib ketyaptimi deb hal ahadun minhum deb savol qilinganda abu sufyon yo'q deb javob berdi demak iymonning bashoshati qalblarga kirsa shunday mahkam kiradi dedilar xullas payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ham shu tuhmatni qilishdi demak Bu biz shuni bilaylikki, sehrning vujudi bor narsa. U sehr ta'sir qiladi. Sehrni qilgan odam darsimizda nega aytamiz? Shug'ullangan odamning kofir bo'lishligida shak shubha yo'q. Sehrning ta'siri bo'ladi. Sehrdan saqlanishlik Alloh subhanahu va taoloning rasuli orqali bo'lgan ko'rsatmalari bilangina saqlanmoqlik kerak. sehrga yana sehr bilan saqlanishlikka harakat qilishlik hali aytib o'tganimizdek kufrga yana bir kofir bo'lib turib bundan saqlanishlikka harakat qilishlikdan boshqa narsa emas qur'oni karimga biz qaytamiz alloh subhanahu va taolo sulaymon alayhissalomni davridagi kishilarni sulaymon alayhissalomga yo'liga ergashmasdan jinlar, shaytonlar aytib bergan narsaga ergashib ketganligini bayon qiladi. Wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulayman. Wa ma kafara Sulaymanu walakinna shayatin kafaru. Ular jinlar Sulaymon salomning davrida ularga o'rgatgan yo'llarga ergashishdi, Allohning kitobini tashlashdi. Zaburni Alloh taolo Davud alayhissalomga, Sulaymon alayhissalomning dadalariga nozil qilgan edi. Bu zaburga ergashmasdan ular sehr yo'llariga ergashib ketishdi. Va Sulaymon alayhisalom sehr qilgan deb da'vo qilishdi. Alloh taolo va makafara Sulaymon. Sulaymon alayhisalom kofir emas edi deyapti. Ya'ni sehrni qilgan odam kofirligida shak shubha yo'q. Sehrning va min sharri naffasati fil uqat tafsirida an-naffasat huwa sunna sawahiy. Sehrgar ayollar deb ko'proq bu bilan shug'ullanadigan ayollar bo'lganligi uchun nafasat muannas siyg'asida kelyapti ya'ni ular bir tugun bog'lab shunga dam uradigan sehrgar ayollar deb shularning yomonligidan panoh istashlikka alloh subhanahu va taolo bizni buyuryapti sehrning hali aytib o'tganimizdek ta'siri bo'ladi ba'zilari insonni kasalligiga sabab bo'lsa ba'zilari qatl qilinishligiga sabab bo'lsa ba'zilari uning aqlini olib qolishlikka ba'zilari ko'zlarini ko'rmaydigan bo'lib qolishligiga ba'zilari er bilan ayolni judo qilishlikka bular sehrlar xizmat qiladi lekin mo'min kishi e'tiqod qilmoqligi kerakki ollohni iznisiz sehr ta'sir qila olmaydi. Mu'min kishining tasavvurida har bir narsada o'ziga xos bir xususiyat bor olamda, lekin bu narsalar Allohning iznisiz foyda ham olmaydi, zarar ham olmaydi. Shunday bo'lsa ham biz ma'murmiz zarar qiluvchi yirtqich hayvonlardan saqlanishlikka o'zimizning himoya asboblarimiz bilan va Allohga yolborishligimiz bilan saqlanishlikka ma'mur bo'lganimizdek sehrdan ham saqlanishlikka Allohning ko'rsatmasi asosidagina saqlanishlikka ma'murmiz shuning uchun biz sehrning ta'siri borligiga rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aksar jumhur ulamoni fikrida sehr qilishgan va sehr payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ta'sir qilgan. imom buxoriy va imom muslimni hadis shariflarda oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis sharifda suhira رسول sollallohu alayhi vasallam عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ثم قال أشعرت يا عائشة إن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه قلت وما بك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال مكبوب قال وما طبه قال لبيد بن العاص اليهودي من بني زريق قال فماذا قال في مشت ومشاطة وجف طلعة ذكر قال فأين قال في بئر ذي أروان قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نخاعة حنا ولكأن نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفأخرجته قال لا أما أنا فقد آفاني الله عز وجل وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sehrlandilar deb oysha onamiz aytadilar hatto u kishiga bu sehrning ta'siri natijasida dunyoviy ishlarni faqat ba'zi ishlarni dunyoviy ishlarni qildim deb qilmagan bo'lsalar ham qildim deb qoldilar kunlarni bir kuni bo'lganda alloh azza va jallaga meni oldim deydilar duo qildilar keyin aytdilarki yo oysha sezdingizmi dedilar alloh subhanahu va taolo men talab qilgan narsaniga ijobat qildi. Men so'radimki, deydi, deydilar Oysha radhiyallohu anha, bu nima? So'ragan narsangiz va Allohning ijobat qilgan narsasi nima dedi. Shunda ikki kishi keldi, bittalari boshim tarafida o'tirdilar, ikkinchisi oyog'im tarafida o'tirdi. Bittasi ikkinchisiga aytdiki, bu odamning og'rig'i nima dedi. Bu kishi tabobatlanadigan. Ya'ni tabobati nima? ya'ni bu darsi nima deb so'radi ikkinchisi labid ibn al as al yahudiy min banu zurayq banu zurayq qabilasidan bo'lgan labid ibn al as bu sehr qildi bu kishini qanday sehr qildi nimaga sehr qildi shunda fi mushtin va mushatotin taroqning tishi va qil va xurmo gulining qobig'iga qildi dedi Qayerda bo'ladi ikkinchisi? Arvon, zi arvon qudug'ida. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashoblar bilan shundan keyin bu tushni ko'rganlardan keyin bordilarda quduqqa borib qaradilar. Quduqning ustida bir yani yonida xurmo bor edi. Oysha onamizga qaytib kelib aytdilarki, shu quduqning suvi Hinoda xuddi xinobi suviga o'xshab ketgan ekan dedilar ya'ni xinani tuyilganda bir suyib qo'yilishlikdan ilgarigi holatiga o'xshab ketgan deydi xurmosi xuddi ruusu shayotin ya'ni bir qo'rqinchli narsani shaytonni kallasiga o'xshaydi deb dahshatli qilib ko'rsatiladi men aytdimki dedilar oysha roziyallohu anhu chiqardingizmi shu narsani deganlarida yo'q ammo menga alloh subhanahu va taolo shifo berdi men odamlarga bu narsadan biror bir narsa yomonlik fitna paydo bo'lib qolishligidan qo'rqdim dedilar ba'zi rivoyatlarda buni chiqartirishlikka buyurganlar ba'zi rivoyatlarda boshqa rivoyatlarda roufa quduqning ichiga suvni ustidan chiqib ko'rinib turadigan katta tosh qo'yib qo'yinar ekan suv olmoqchi bo'lgan odam toshni ustiga chiqib suv olar ekan shu toshni ostiga qo'yganligini rivoyat qilinadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga alloh subhanahu va taolo shifo berdi ba'zi rivoyatlarda muavvizaton qul a'udhu bi robbil falaq qul a'udhu bi robbin nas suralari shunda nozil bo'lgan deydi inson bu sehrni ta'siri bo'lishligini hayotdagi ba'zi narsalardan ham bilsa bo'ladi inson ba'zi jismlarni ko'radiki ko'rinishda bir xil bo'lgan bilan uning ta'siri o'ziga xos bir ta'siri bor masalan zahar bu narsa insonni qatl qilinishligiga sabab bo'lishligi yoyinki ba'zi narsalar qattiq bir og'rishligiga sabab bo'ladigan ba'zi narsalar biror bir uning badaniga zarar qilishligiga biror bir jarohat chiqishligiga sabab bo'ladigan narsalarni hayotda ko'radi demak shundan bilinadiki ko'rinishda boshqa o'simlik yo boshqa narsalarga o'xshagani bilan uning o'ziga xos boshqa bir xususiyati borligini zararli bir xususiyati borligini his qiladi shunga o'xshagan insonlarni ichida ham insonga alloh subhanahu va taolo mana shunday ba'zi bir zarar yetkazadigan ana shunaqa xususiyatlar egasi qilib qo'yishligi mumkinligini ham isbotlashi bu hech qachon uzoq narsa emas shuning uchun biz bu yerda shuni bilmoqligimiz kerakki demak aqoidlarda sehrning vujudi haq bundan saqlanmoqlik kerak degan narsa bor shuning uchun biz mana shu oyatni tafsiri bilan kifoyalanamiz shunga sehrga to'la javob bo'ladi shaytonlar aytib bergan sulaymon alayhissalomning davridagi holatga ergashib ketdi ya'ni shaytonlarni so'ziga ergashib olloh tarafidan nozil bo'lgan zaburni tashlashdi odamlar Sulaymon alayhissalom sehr bilan shug'ullanib kofir bo'lgan kishi emas edi. U kishi Allohning ulug' payg'ambari edi. Degan so'z dalolat qiladiki, kim sehr bilan shug'ullansa kofir bo'lishligi. Lekin shaytonlar kofir edi. Kofir bo'lishlari sabab yuallimunan nasa sihr. Odamlarga sehrni ta'lim berishadi. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر alloh subhanahu va taolo shunda savol bo'ladiki bu yerda qur'oni karimda ikki malak ikkita farishtani tushirilingan bobil shahriga horut va ta'lim bergan Shunda ikki malak, ikkita farishtani tushirilgan Bobil shahriga Horut va Morutni bular sehrni odamlarga ta'lim berganu degan savol tushadi. Alloh subhanahu va taolo olamda halol narsalarni ham yaratdi, harom narsalarni ham yaratdi. Bu narsalarning ba'zi yemoqqa ta'alluq topadi, ba'zisi qiladigan ishga ta'alluq topadi. Masalan, to'ng'iz go'shti, o'limtiklarning go'shti harom. mast qiluvchi ichimlik harom. Ba'zi narsalar felga taalluq topadi. Qimor o'ynashlik harom. Bu qolgunlik harom. Mana bu narsalarni muqobilasida halol narsalarni ham yaratdi. Shu bir narsaga halol narsalarni qilishga, yeyishga buyurdi, harom narsalarni yeyishdan bosh tortishlikka buyurganga o'xshagan va qiladigan narsalardan qilmaslikka ha harom narsalarni qilmaslikka buyurganga o'xshagan shuning uchun biz bu yerda tushunmoqligimiz kerakki sehrni ham alloh subhanahu va taolo voqeda ko'rsatdiki buni harom buni qilishlik kufr deb kimki agar shu narsani qilsa kofir bo'ladi dedi imtihon uchun yaratdi imtihon deb ikki narsa bo'lsa shu narsani ikkovini xohlaganini qilishlikda muhayyor bo'lib ixtiyorlik bo'lsa, shunda sizda imtihon vujudga keladi bo'lmasam ko'ngil go'shasi bo'lmasa to'ng'iz go'shtini yemanglar desa bu imtihon bo'lmaydi hech qachon imtihon degan narsa ro'baro'da yaxshi va yomonlik bor bittasini qilishlikka va bittasidan qaytishlikka buyurilgan suratdagina imtihon vujudga keladi mana bu ham sehrni alloh subhana va taolo horut va norutga bildirdi Allohning ikkita farishtasi bular biror kishiga ta'lim bermasdi hatto aytishardiki biz insonmiz bu sehrni o'rganib kofir bo'lma deyishardi mana bu to'ng'ir go'shtdi buni yeb harom narsani yema desa lekin yema deganni ma'no bo'ladi o'zi yo'q narsani yema desa o'zi yo'q bo'lgan narsani qilma deyishlikni ma'nosi yo'q odamzodni yana tabiatida yana g'ariza haqida gapiramiz insonni tabiatida go'yoki bir odamni bir narsaga qildirmoqchi bo'lsangiz go'yoki shu narsani qilma desangiz qiladi inson doim qaytargan narsadan qilishlikka xutumlik qiladi shuni qilsam nima bo'lar ekan deydi ular er bilan ayolni o'rtasini judo qiladigan narsani o'rganishadi chunki bu shaytonlarni ishi edi shaytonlarga ro'zg'orlar buzilsa, ularning bozori chaqqon bo'ladi. Ro'zg'orlar buzilganda keyin bizga javob deb ketaveradi. Bular endi o'zi sop o'zidan chiqdi deb. Chunki ro'zg'or buzilishligi bilan jang maydoni boshlanadi. Birodarlar, quda bo'lgan birodarlar janjal qiladi va yana har farzandlar bo'lsa o'zi janjal qiladi, shaytonlarga dam olish bo'ladi. Ular xotirjam o'tiradi. ana shuning uchun bu narsani odamni sehrning ichida agarki o'ldirishlikka sabab bo'ladigan kasal qilishlikka sabab bo'ladigan boshqa narsa zararlarga sabab bo'ladigan narsadan ko'ra mana bu zararni o'rganishadi qur'oni karim juda bir fasih qilib aytyaptiki ular er bilan uning juftini o'rtasini judo qiladigan narsani o'rganishadi lekin mo'min kishiga Alloh subhanahu va taolo aytyaptiki, "Va ma hum bimarrina bihi min ahadin illa bi iznillah." Allohning iznisiz biror zarar yetkazuvchi emas ular. Va ta'allamuna ma yadurruhum va la yanfa'uhum. Zarar beradigan narsani o'rganishardi, foyda beradigan, foyda bermasdan faqat zarar beradigan narsani o'rganishardi. Va laqad alimu man ishtarahu ma lahu fil akhirati min xalaq. ular aniq bilishganki bu sehrni sotib olgan odam unga oxiratdan mutlaqo ulush yo'q oxiratdan nasibasiz ya'lamun. sotib olgan narsalari qanday yomon narsaki deyishgan dedi bu. Walau أنهم amanu واتقوا لمثوبة min عند الله law لو agar ular iymon keltirishganda ya'ni sehr bilan kofir bo'lishuvdi endi iymon keltirishganda vattaqo sehrdan saqlanishib sehrdan voz kechishganda Allohni huzurida ularga bo'lgan ajr savoblar yaxshi edi buni bilishganlarda deydi Alloh taolo demak biz mana shu oyatdan va boshqa bir hadis shariflardan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalaridan shuni bilamizki qaysi odam sehr bilan shug'ullansa kufr sehrni o'rganish va o'rgatish kufr sehrning ta'siri bormi bor sehrdan biz saqlanishligimiz kerakmi xuddi zararli narsalardan saqlangan qatori saqlanamiz lekin sehrdan yana bir boshqa sehrgarni oldiga borib shundan saqlab bering deb bormaymiz bu kufrdan bir kufr bilan saqlanishlikdan boshqa narsa emas qur'oni karim bizga nozil qilgan sura muavvizaton mana ikkita sura va mashur duolar bilan saqlanishlikka biz ma'murmiz doim Allohdan panoh istab qilib yuramizki, sehrning ta'siridan o'zini saqlagin deb. Islom tarixida sehrgarning jazosi qatl bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadigan hadis sharifda haddu sahir darbuhu bisayf degan. Ya'ni sehrgarning haddi jazosi uning qilich bilan urishlikdir degan ekan. Sehrgarlar islom tarixida qatl qilingan birodarlar. Hozirgi darsimizning mavzusiga zid bo'lmasa ham, ya'ni shu mavzu oqimdagi bo'lmasa ham, mo'min kishining sifatlaridan bittasi amonat sifatidir. Bu amonatning aksi xiyonatdir. mana bu narsa juda ko'p ma'noda o'z ichiga oladi alloh subhanahu va taolo insonni yaratishlikda shu omonatni uni yelkasiga qo'yib shu asli yer yuzidagi xilofat vazifasini o'tashlikdan ham asosiy maqsad omonatni ko'tarishlikdir bu omonat koinotu yer tog'lar ko'tarolmagan vazifadir bu mana buni inson ko'tardi alloh subhanahu va taolo o'zi tarafidan insonga ruh kirgizdi va shunday og'ir yukni ko'taradigan darajada quvvatga ega bo'ldi shuni qur'oni karimda biz omonatni koinot yer tog'larga ko'rdarang qildik ular qo'rqdi buni bosh ko'tarishlik buni ko'tarishlikdan koinot yer va tog'lar qo'rqdi ammo inson buni ko'tardi olloh tarafidan shu tuproqqa ruh kirishligi bilan shu omonatni ko'tarolmaydigan qobiliyat egasiga aylandi va bu qobiliyat egasi bo'lishi bilan birga birodarlar bu vazifaning tog'lar koinot yerlar ko'tarishlikdan bosh tortgan qo'rqqan vazifa ekanligini ham bilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innalloha la yuhibbul xoinin dedi. Shu amonatga xiyonat qiluvchilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi dedi. Mu'min odamga Alloh yaxshi ko'rmaydi degan o'zi so'z yetadi. Bu amonatni ko'targan kishilarning zotlarning ustozi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdir. Rasululloh sallallohu alayhi va vasallamning qirq yoshgacha nomlarini Muhammad deyishmasdi. Muhammad amin deyishardi. Ya'ni amonatlik Muhammad deyishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nomlarini alohida Muhammad deyishmasdi. Muhammad amin deyishardi. Bu so'z o'zi qanchalik bu kishini Alloh subhanahu va taolo risolatdan ilgari bir amonatdor qilganligini shu amonat mo'minning eng birinchi sifati bo'lmoqligi kerakligiga dalolat qiladi birodarlar va insonning boshqa sohadagi ba'zi bir xulqlarining past darajada bo'lishligi agar shu sifati bo'lsa unga hech qanday zarar qilmasa kerak shuning uchun ham umar ibn hattob ba'zi sahobalarga tamannov dedilar bir haligi ko'ngillarda orzularni qilinglarchi dedilar bittalari aytdilarki shu o'tirgan uyimiz to'la oltin bo'lib qolsayu Allohning huzurida, Allohning yo'lida ehson qilsam dedilar. Bittalari aytdilarki, yana orzu qilinglar dedilar. Bittalari shu undan ham qimmatbaho bir zumrat zamarjat bo'lib qolsayu, shuni Allohning yo'lida ehson qilsam dedilar. Yana orzu qilinglar deganlarda o'zingiz ham orzu qilingiz deganlarda shu Abu Ubayda va Talhaga o'xshagan odamlar bilan shu uy to'ldir bo'lsa dedilar. abu ubayda roziyallohu anhu aminu hadihil umma shu islom ummatining omonatdor kishisi deb laqablanganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tillari bilan u kishining omonatdorligi haqida gapirilsa odamlar xususan hozirgi zamonda bu qanday bunga ishonib bo'ladi nahotki inson ham shunday bo'lishi mumkinmi deb o'ylab qolishi mumkin alloh subhanahu va taoloning xoinlarni olloh yaxshi ko'rmaydi degan oyat o'zi kifoya qiladi bularga ayatul munafiqi salas إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر shu hadis sharif kifoya qiladi munofiqning uchta belgisi bor yer kurrasida hech kim o'zini munofiqman demaydi munofiqlikdan boshqa sifati yo'q bo'lgan odam ham munofiqman demaydi unda vaholanki munofiqlikdan boshqa sifati yo'q o'zi shu odam ham munofiqman demaydi ana shu munofiqni biz alomatlardan bilamiz uchta bittasi gapirsa yolg'on gapiradi ikkinchisi omonat qo'yilinsa xiyonat qiladi uchinchisi husumat qilsa gunoh yo'liga o'tadi masalan birov bilan farzandi bilan farzandi janjal qildi janjalni shu farzand to'g'risida ishlab ketish kerak boshqa xususga burmaslik kerak bir odam qudalikda ajralib ketyapti ajralib ketayotgan bo'lsa shu qudalik sohasida janjal bo'lishligi kerak shunda sen o'zing mana shunaqa eding sen bunaqa eding deb boshqa sifatlarni gapirsa bu munofiqlikni belgisi birodar husumat qudalikdami qudalikda ketaverish kerak husumat bolalarni janjalidami bolalarni janjalida ketaverish kerak husumat aytaylik bironta bir masjidda kichkina bir masalan imomatidan bir surilib qolishlik bo'lsa bittanta sabab bo'lsa shu imomatdan men nimaga tushaman deb husumat shu yo'lda ketaversin lekin uni boshqa tarafi bilan kavlab uni aybini topishlik bu munofiqlikni belgisi alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda xiyonatdan ko'p man qildi يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ey iymon keltirgan kishilar Allohga xiyonat qilmanglar dedi. Allohga xiyonat qilib qo'yish nima? Alloh subhanahu va taoloning kalomidagi haq so'zlarni boshqa aytib qo'yishlik. Alloh aytgan so'zni aytmadi deyish. Aytmagan so'zni aytdi deyishlik. shariatga xiyonat qilish Allohga xiyonat edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xiyonat qilish nima? U kishining sunnatlarini shu sunnatmi degan vaqtda inkor qilishda birodarlar, birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahih hadislarini sahihmas deyish bu xiyonatdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mavzu hadislarni to'qib, to'qima hadislarni aytganlar deyishlik xiyonatdir. o'zinglardagi ko'p omonatlarga xiyonat qilmanglar. Bular mana ma'nosi ko'pdir. Ilm omonati birodarlar. Farzandlar omonati, o'zimizdagi oilalar omonati va o'zimizdagi tanamiz omonati. Bu tana bizniki emas birodarlar. Bu tana oldida biz buni shuning uchun bir haftada bir g'usl qilib yuvintirib qo'yishlik. Omonat bu, omonatni o'tashlik birodarlar. shuning uchun kim juma namoziga kelsa dedilar g'usul qilsin dedilar ya'ni o'sha tananing bizdagi omonatligi haqqini o'tashlikdir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'chada ketayotganlarida bir ayol kishi ya'ni homila ayol kishi yurish muvozanatini buzib ketayotganligini ko'rib aytdilarki dedilar o'zingga yengil ya'ni yengil muvozanat bilan yurgin dedilar qiyomat kuni qorningdandan so'ralasan dedilar ya'ni bu omonat bu shu omonatni tandurust bo'lishligiga javob berasan dedilar ya'ni yiqilib tushadigan yursang <clears throat> shuga zarar bo'lsa javob berasan dedilar har bir narsada birodarlar omonat tanani kashandalik qilib mast qiluvchi ichimlik bilan buzish bu jasad omonatiga xiyonat qilishdir ilmni birovga o'rgatmaslik Alloh bergan shariat ilmini xiyonatdir. Alloh bergan hunarni birovga ta'lim bermaslik halol hunar bo'lishi bilan. Bu ham birodarlar xiyonatdir bu. Agar shu xiyonat, hunar, boshqa narsalarning shularni rivojlanishligi agar xiyonati shu rivojlanish yo'li to'silsa xiyonat bilan mana bu narsa islom ummatidan yo'qotiladi birodarlar. hunarmandchiligi ham bu hamma narsa yo'qolib boradi hamma odam agar bizdan ilgarigilar xiyonat bizga bu narsa yetib kelmagan bo'lardi xususan shariat hukmlarini bildirmaslik bo'lsa bu bilan bu xiyonat fosh bo'ladigan bo'lsa islom ummati ko'r ummatga aylanadi biz hatto mana bu hadis sharifda bir xiyonatni bir belgisiga ishora qilamizki bunda Alloh saqlaganlargina mustasnodir. Man istamala rajulan ala isabatin wa fihi man huwa arda lillahi minhu faqad khana Alloh va rasulahu va jama'atal muslimin. Kim bir jamoaga bir kishini amil qildi, shularga rahbar qilib qo'ydi. Shularni boshqarib turadigan odam qilib qo'ydi. Vaholanki shu jamoada bundan ko'ra shu jamoa Allohni rozi qiluvchiroq odam bo'lishini bilib turib, boshqani qarindoshimi oshnasimi yo boshqa bir boshqa bir maxfiy muomala bo'lganligi uchun shuni boshliq qilib qo'ydimi mana shunday qilib qo'ygan bo'lsa ollohu rasuliga xiyonat qilibdi musulmonlar jamoatiga xiyonat qilibdi degan ekanlar mana bu o'rinda ashob ikromlar xalifalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ta'limlari bilan juda ham hassos bo'lishganlar umar ibn hattob roziyallohu anhu shaharlarga qo'ygan omillarini chaqirib ziyofat qilib turar ekanlar ziyofatlarga qari qarib qolgan tuyani so'yib ziyofat qilar ekanlar go'shti qattiq bo'lgan shuni qo'yib qarab turar ekanlar ovqatni ham ollohni rozi qiladiganroq odam bo'lishligiga harakat qilar ekanlar chunki ular Bu xilofatni amonat deb bilganlar. Hozirgi manoqib Ali ibn Abi Talibni fazilatlari haqida o'tadigan darsimizni navbatida shu kishining hozirgi bu amonatga muvofiq bo'lgan bir misolni keltiramiz. Ali ibn Abi Talib doim Baytul Mol dedi ya'ni musulmonlar xazinasida turgan mollarni taqsim taqsimda bo'lib turib shu yerni supurtirib tozalab shu yerda ikki rakat namoz o'qir ekanlar alhamdulillah men musulmonlarning biror molini saqlab turganim yo'q deb shu ikki rakat namoz o'qir ekanlar shukronasiga shunchalik bular o'zlarining shu baytul mollarga shunchalik amin omonatli bo'lishganlar birodarlar إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة bir kishi bir odamga bir gapni gapirib shunday bir qarab qo'ysa ya'ni shu bilan shu gap shu yerda qolsin deganga ishora qilib desa shu omonat bo'ladi shuni boshqa yerga oshkor qiladigan bo'lsa xiyonatdir majlislar omonat bilan kerak. illo salata uchta majlisni oshkor qilsa bo'ladi bittasi bir odam nohaq odam o'ldirganligini ko'rdi buni aytish kerak mana shu odam nohaq odam o'ldirdi dedi buni omonat demaydi ikkinchi farjun harom zino bilan shug'ullanganligini oshkor bildi bilgandan keyin shuni to'rtta guvoh shuni ochiq zino holatida ko'rgan bo'lsa to'ra guvoh aytsa uni jazosini oladi ya'ni buni oshkor qilganda sen shu majlisdagi holatga xiyonat qilding deb aytilmaydi birovni molini nohaq tortib olganligini ko'rdi shuni aytsa bu majlisga shu suhbatga xiyonat bo'lmaydi alloh subhanahu va taolo hammamizni ham omonatdor kishilardan qilsin islom tarixini inson o'qir ekan odam xijolat bo'ladi o'qib aytib bergani ham eshituvchilar xijolat bo'ladimi bo'lmaydimi o'zlari bilishadiyu abu hurayra roziyallohu anhu madinaga goho xalifa qilib qo'yilar ekanlar xalifa bo'lib tayin topganlar madinaga rasululloh sollallohu alayhi vasallam e, xalifalar yo'q bo'lganlarida madinaga shunday bir xalifa tayin qilib ketilinadi biror. abu hurayra ham roziyallohu anhu madinaga xalifa qilib ko'p tayinlanganlar abu hurayra roziyallohu anhu madinaga xalifa qilinganlarida bu فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيشق السوق ويقول طرقوا للأمير حتى ينظر الناس إليه bir bog' o'tinni olib yelkalariga ko'tarar ekanlarda xalifa bo'lishlari bilan kibrlarini yo'qotib bu xilofat omonatini o'tashlikda biror bir xiyonatga yo'l qo'yib qo'ymaydi deb birinchi o'zlarini sindirib yuborar ekanlar qalblarini shunda bozorni to'g'ri bozorga bir bog' o'tinni orqalariga ko'tarib bozorni orasida odamlarni yorib kirib boshlab yo'lda amirga bo'shatinglar odamlar ko'rsin amir nahvolni deb qo'yar ekan bir odam shunaqa aytishi mumkin bu odam bir misol shunaqa riyo uchun qilar ekanda degan gap qalbidan o'tishi mumkin biroq boshqa odam qilsa sahobalar haqida buni aytolmaymiz Nechta odamga aytamanki, keling siz ham bo'lsa hali bir shaharni voliysi emassiz va bir mahallani kattasi emassiz, siz shu riyo uchun ham bo'lsa bir qilib ko'ring deyman. Riyo uchun bo'lsa ham bir qilib ko'rsin-chi shuni. Qila olmaydi uni. Ba'zi bir kishilarga odamlar islomda bu xilofatni, voliylikni amonat deb bilishganlar. Chunki voliylikdan qiyin narsa yo'q islomda. Nima uchun? Vali bo'lgan odam yaxshi yeyolmaydi yaxshi kiyolmaydi yaxshi turolmaydi oddiy kimsaga o'xshagan bo'lib yurishligi lozim rasululloh sollallohu alayhi vasallam muazib jabalni yamanga jo'nab ketganlarida uchta shart qildi chunki yaman nihoyatda dunyo bilan quvongan odamlarning diyori edi uchta narsani aytdilar birinchi markab minmaysiz dedilar piyoda yurasiz dedilar ikkinchi xubz naqi, ya'ni elaylangan unni yeysiz dedilar nonni elamasdan yeysiz dedilar uchinchi odamlardan bekinmaysiz dedilar dardini sizni ko'chada ketayotganingizda aytaveradi sizga dedilar ayting markabni olmasangiz elangan nonni yemasangiz biror bir odamlardan yechinib yurmasa shuda yuraveradigan bo'lsangiz sizni bitta hay'atni qorovulidan nima farqingiz bor sizni undan ko'ra siz bu voliy bo'lmasdan men yaxshi kiyib yaxshi yeb shariat man qilmagan sizni yaxshi yeng yaxshi kiying yaxshi markablarda minib yuring shariat haloldan topib siz shunga yuravering degan lekin voliy bo'lsangiz oddiy odamlarni holatida yurishlikka majbursiz Bundan murod islomdagi voliy markab minnet degani emas albatta. O'zining muhitiga qarab turishini majbur, lekin o'rtacha bilgidan ortiqqa o'tolmaydi. Bunday bo'lgandan keyin valilikka kim voliy bo'ladi desa hamma qomush bo'lib ketadi. O'zini vali saylashga hech kim sarf qilmaydi, targ'ib ham qilmaydi. Targ'ib qiladiki, meni mabodo voliy qilib qo'ymanglar Ana shundan keyin hadis shariflar borki, kimni o'zini voliylikka qiziqsa, Alloh subhanahu va taolo shunga o'zini topshirib beradi. Shun bilan qiynalaveradi. Agar qiziqmasa, haris bo'lmasa, Alloh uni yordamchisi bo'ladi. Shuning uchun uni ishi to'g'ri ketaveradi. Umar ibn hattob roziyallohu anhu xalifalik vaqtlarida Isma'u va ati'u menga quloq solib itoat qilinglar deganlarda quloq ham solmaymiz, itoat ham qilmaymiz. Magar bir turdilarda u libosingizga ulangan yangi ulovni qayerdan topganingizni aytmasangiz itoat ham qilmaymiz quloq ham solmaymiz dedilar shunda aytdilarki abdulloh ibn umar o'g'illarini chaqirdilar chunki xalifaning islomda hayoti ochiq bo'ladi uning hamma moli mulki qanchaligi nima yeyotgani nima kiyayotgani ko'rinib turadi shunda abdulloh ibn umar dedilar o'g'illarni chaqirdilar mana bu o'g'lim shuni menga sovg'a qiluvdi libosim kaltaroq bo'lib qolganda ulab oldim to'g'rimi dedilar to'g'ri dedilar unday bo'lsa quloq ham solamiz itoat ham qilamiz dedilar shunda aytgan ekanlarki alhamdulillah umarni tarbiyalagan odamlarni ichida shunday kishilarni olloh yetishtirib chiqardi degan ekanlar ya'ni allohga hamd aytgan ekanlar shundan bilamizki birodarlar islomdagi bu ishlar hammasi amonat deb bilmoqlik kerak mana shu sifat yo'qolishligi bilan jamiyat buzilaveradi birodarlar omonatga qaytishlikdaqa eng yaxshi narsa yo'q birodarlar bu kichkina kichkina omonatlardan tarbiyalanib borishlik bilan bo'ladi bizda mag'lubiyat ham mana shu sifatni yo'qolganligidandir islomning haqiqiy ko'rinishi ham mana shu omonatni tiklanishlik bilan bo'ladi birodarlar alloh subhanahu va taolo hammamizni xoinlardan bo'lib qolishlikdan saqlasin amonatli kishilardan bo'lishligi alloh taolo hammamizga tavfiq bersin kitob darsimizning mavzusidan boshqa bo'lsa ham ba'zi bir hozirgi dunyoyimiz birodarlar amonatdan chiqib bo'lganligiga ancha bo'lgan bo'lsa keraku lekin xiyonatning oxiriga yetib qolmasdan shuni gapirib qo'yadi sura yusuf va zulayho haqidagi ba'zi tafsirlar bo'ladi bir kishi shuni eshitib ko'p yig'lagan ekan boshqalar xafa bo'lishibdiki ya'ni bizni bir qalbimiz toza emas ekanda bu odam juda yaxshi tushundilar bu darsda desa tushunmagan savollar bo'lsa so'ranglar desa hamma tushunarli bo'ldiyu zulayho erkak kishimidi xotin kishimidi degan ekan misol savollar shunaqa bo'lib qolmasligi kerak demoqchiman bu sadaqotlarning إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها صدقاتlar sarf qilinishligi haqida so'rabdi qalblarini islomga moyil qilishlik uchun dinda bo'lmagan kishilarga ham sarflasa bo'laveradi agar qalbini moyil qilib islomga kirib qolsa shu lekin aytganlarki ovqatingni taqvodor odam yesin deganlar faqat taqvodor odamga yeyishga nasib bo'lsin shuning uchun ovqat yeganda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zi dasturxonda turib uzundan uzun duolar qilamiz hamda o'zini bola chaqasini qo'ymollarni hamma ishaklarigacha duo qilib yuboramiz misol lekin aslida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning duolari akala abror ovqatingizni sodiq odamlar yesin